mugire icyo muterera mu kubaka kino gihugu cacu turi kwigenekerezo ryandwi turi muri yandwi yo kwikukira ni ukuvuga yuko kuwa mbere mukakaro kakaro uko umwaka utashe uburundi buhimbaza ukwikukira kwabwo rero muri uno mwaka imyaka mirongo itandatu n'ibiri ikaba irangiye uburundi bwikukiye hano tukibaza dutimbe uko kwikukira cyane cyane dufatiye ku butunzi kwikukira ku butunzi uno munsi byoba bigeze hehe uno munsi twavuga ko koko twoba twikukiye mu by'ubutunzi mbe ukwikukira nyako kufatira kuki mbe uravye iyo myaka yose iheze mbe uno munsi igihugu coba gishobora kwitunga kikibeshaho aho hambere hoho byari bimeze gute ugereranije n'ingene uno musi abarundi bariko barabaho nuko rero nibyo tuza guhagarara ko muri kino kiganiro karadiridimba akana kaji wabo umutumire dufise ni Alexi nimubona reka ndakuramutse nongera ndaguha ikaze muri karadiridimba eh, ndakuramukije eh, kandi ndaramukije n'abariko muri rusange mhm. eh, iyo bavuze yuko eh, ni twofatira ku by'umukuru w'igihugu ari ku butegetsi akunze kuvuga mhm. bikaba biri no muri ya mbono mhm. eh, hariho ubwa mbere kugira ngo tuvuye ko igihugu cyikukiye ni uko cyoba cyifashe gishobora kuronka ibyo gikeneye hagati Eh, mu gihugu tuvuga ibya nkenerwa by'ibanze eh, kuko eh, sinovuga yuko igihugu gishobora kwikukira ijana kwijana mhm. no muri n'ibihugu biteye imbere haba muri za etazini cyangwa ubushinwa muhora mwumva yuko bifatiranira ibihano hanze y'igihugu mm. ibiharuro birerekana yuko nk'akarorero uyu munsi uburundi mhm. mirongo umunani ku ijana y'ibyo bukeneye usanga uburundi bubikura hanze kandi atari uko butari bushoboye eh, kubikorera ngaho iwacu hanyuma eh, tukabironka byoroshye tutarinze kuzera inze mm. eh, ni ukuvuga ariko kenshi abantu babona yuko ukwikukira biri muri politiki kuruta mu butunzi okay oyaye ahubwo ukwikukiranya ko kuri mu butunzi kuko mhm. iyo uri mu yuri urongoye umuryango uri umukuru w'umuryango uri umugabo twita umugabo mhm. aha mu burundi eh, canke umushinga ntahe mhm. ni umushinga ntahe umugabo n'umuntu eh, atazera byose eh, canke byinshi hanze y'umuryango ahubwo ni ukuvuga muri kino gihe ubutunzi bugoranye mu barundi murabona abarundi benshi uno munsi batunzwe n'amadeni urumva iyo abanyagihugu iyo urara ku abarundi ababanyi bakurara mu mugono bakwishyuza urabifise eh, mu gihugu rero niho jewe eh, muri orikome niho tuvuga yuko eh, ukwikukiranya ako guhagaze kukwikukira mu bijyanye n'ubutunzi mm, umukuru w'igihugu mu ijambo ryo yarashikirije yuko munsi hariho abanyagihugu ubona yuko badashaka gukora mbe ni kutabona ukwakwikukira neza ko abanyagihugu canke burya ni bibura kugira uwo munyagihugu aje ku murakoze cyane eh, nibaza yuko abantu bose abarundi batari bake mhm. baremera yuko abarundi ari mhm. ahubwo eh, ikibuze ni aho umurundi akorera afashwa gute kugira mhm. ngo eh, akore ibyiwe bitange umwimbu nk'akaroro uno musi abantu leta irahimiriza na cyane cyane dufatiye kugwaruka mu mm. Burundi mm. barahimiriza ngo nimugerageze mukore ibikorwa eh, bizana inyungu mm-hmm. mugabo leta yo ifise ubushobozi bukomeye mm-hmm. ubushobozi bwinshi ihabwa n'igihugu ntacyo ikora kugira ngo ugwaruka mm-hmm. abo bantu bagifise inguvu bashobore koroherezwa mu byo eh, bariko barakora rero jewe sinavuga yuko eh, abarundi hari abarundi b'ibinebwe ahubwo abo barundi bariko barakoreshwa kuko leta niyo ibwirizwa gushiraho ivyangombwa kugira ngo umwene gihugu eh, ashobore gukora aronke ibimubeshaho n'ibiteza imbere igihugu cyamwibarutse mm. ariko iyo myaka 62 n'ibiri urumva simike mbe irinzi igera ku 62 n'ibiri aho hambere byari byifashe gute kugira uno munsi umunyagihugu avuge koko tuzogera ku ijana rero tutarabona yuko n'ubundi tutari kukiranya nyezina cyangwa nyako eh, murakoze cyane aho hambere kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri jene mhm. uvuga yuko eh, uburundi eh, bwaguye mu isanganya mu kubura mu kubura imboneza yabwo mhm. yabushikanye ku ntara yo kwikukira umuganwa atari umugani rudoviko rwa gasore guko rudovuga gasore yari afise intumbero y'igihugu mm. hanyuma eh, aza gupfa iyo ntumbero iyo ndoto atarayishira mu ngiro mwibuke yuko eh, nuvuga ngo ibiranga ibyo yari ko biranga uburundi bwari ubumwe ibikogwa n'amajambere mm. murumva yuko izo biranga uburundi ibyo byari kuranga abarundi ari byo eh, byikwije kandi nabyo n'ubu eh, ngibona kuri ambureme y'igihugu cacu mm. bisigura rero yuko uburundi novuga yuko bwaragize injyane mu gihugu zitandukanye iyo burya ubutunzi tuvuga ubutunzi novuga ngo igihugu ni nk'umubiri w'umuntu mm. ugizwe ni eh, n'ibihimba bitandukanye iyo igihimba kimwe kigize ingorane n'ibindi bihimba byose by'umubiri biragira ingorane rero hacatangura injyana zifatiye ku bya eh, mm. politike ku eh, bya politike byijamwo ibintu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo umunani n'umunani birisubiriza abanyagihugu bamara igihe kininiya batari ko barakora ariko mm. ngarutse gatoya hari abantu bagerageje mm. nka repubulika ya kabiri mm. by'ukuri mu bijyanye n'ubutunzi yaragerageje n'utwo uburundi bwihemera ko uyu munsi tubukesha repubulika ya kabiri ucuraba mirongo icyenda na gatatu turashyitse merikiro ndadaye umukuru w'igihugu merikiro ndadaye aragandaguwe duciye tuva mu mirongo icyenda na gatatu gushika mu mwaka w'igihumbi eh, bibiri na gatanu abarundi bari mu ngwano be igice kiri hanze abandi mm. n'abari ngaha mu gihugu mm-hmm. eh, mu gihugu ntibariko barakora mm. urumva yuko igihugu eh, carataye umwanya muniniya cyane kitariko kirakora kitariko kirakora ibigiteza imbere uti rero tuzoshika tuzohava dushika no mu duhimbaza n'imyaka ijana mm. tukiri tutarigenga ari amadefire gusa ari amadefire bon si byo twifuza mhm. mugabo mu gihe guhera mu bibiri eh, na gatanu gushika uyu munsi twavuga yuko twarose agahengwe mu bijyanye n'ingwano mm. hakaba ta kintu ariko hari n'abandi benshi bategetse ko bari mu gihugu n'ubu bakiri hanze y'igihugu nari kujya kubishikako eh, nari kujya mm. kubishikako guko Eh, nubwo yuko ikiza cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nacyo eh, cyasongeye eh, cyasongeye isibe mm. mugabo hariho inyifato mhm. z'ubutegetsi guhera mu bibiri na gatanu zitatumye uburundi buja ku murindi uboneka w'iterambere mm. kuko ndakwibutse yuko aho mu bihumbi bibiri na gatanu uburundi amakungu yaragaruye icyizere kuri bo mm. amakungu arahebera uburundi amadeni mm. mm. hategurwa amapra CCRP CCRPD ayo yayo ari migambi mikuru mikuru yiterambere y'igihugu yiterambere aho usanga mu by'ukuri uburundi muri iyo migambi ataco uburundi bwungutsemwo rero ivyo biva byavuye kuki kunyifato mm-hmm. y'abatware bo muri ico gihe gushika n'ubu usanga umenga ntibahindura ingendo kuko kugira ngo mutere imbere igihugu gitere imbere birasaba ko abo bantu baje gutwara igihugu baje bahindutse baje ari abantu baje bahagaze ku bijyanye no guteza imbere igihugu bafite intumbero yo eh, guteza imbere igihugu atari ubu ugiye kuraba ahanini n'umukuru w'igihugu arakunda kubivuga yuko Eh, abarundi abariko baratwara n'abatanduka eh, abarundi uno musi eh, hari akantu ko kwikunda cyane gusumba mm. gukunda igihugu ariho wishyuye ugasanga abategetsi bamwe bamwe bati tugaruke ku bijyanye no kwigisha gukunda igihugu mm. mugabo ndagomba mu akantu kamwe tugomba kwigisha abantu gukunda igihugu natwe ntitugomba kwiyigisha kugikunda cumengo hariho abogikunda cyane eh, n'abandi n'abandi menga mm. bagomba kubibigisha ariko nawe ugiye kuraba neza batabitaho ariho ngaho usanga abo bantu bagomba kwigisha eh, ibyo gukunda igihugu mm-hmm. ari usanga bari mu mu bijyanye no kugira ibiturire mm-hmm. ari usanga mu bijyanye na mirongo itandatu hmm. mwagarutse muravuga ku bijyanye na repubulika ya kabiri muravuga isanganya igihugu cagize inyuma y'igandagurwa ry'umugani atari umugani rudoviko rwa gasore kumbure ni uko mwaciye muvuga muti repubulika ya kabiri yoyo ivyo yakoze n'ivyo no munsi tukigira ko mbega ko myaka mirongo itandatu n'ibiri ari myinshi uno munsi igihugu nta gasore baba barasigaye uno munsi kuko umuntu aragiye ariko ibyiyumviro byo bigumaho koko nimba repubulika ya mbere byaranse ya kabiri n'ibyagiye bikurikirana mwavuze n'ingwano zagiye zikurikirana uno munsi uwo rwagasore ubu twomuronka kugira koko ya y'igihugu kirimo ubumwe ibikorwa n'amajambere kiboneke cyane cyo kwiterambere kuko imyaka 60 nibi hari bihugu kuva ico gihe uno munsi biteye imbere gose ego cyane mm. ahubwo eh, Bere na, na mike kuri iyo ego cyane nka za Singapore mm. zi, mm. zi, ni imyaka eh, bari mu myaka mike gusomba iyo ariko bo no munsi bari hejuru mm. rero eh, mm-hmm. birashoboka ko turonka bagwa gasore birashoboka ko abarundi barahari mugabo byose bishimikiye mhm. barafise aho bakorera kuko aho bakorera niho haza gutuma eh, abo bagwa gasore baboneka igihe gwa gasore bijya eh, abishikako mhm. ishyirahamwe mpuzamakungu oni hari hatanguye yuko haba eh, bari batanguye kuvuga yuko ibihugu Mhm. bitangura kwikukira mhm. kwa gasore eh, afata iya mbere nawe aravuga ati uburundi bugomba kwikukira mhm. rero iwacu iwacu natwe kugira ngo turunke bagwa gasore bakomeye mu iterambere eh, bashobora kushitsa uburundi eh, ku iterambere rirama nuko uko uburundi hoba urubuga rwa politike rumeze neza kugira ngo dushobore kwitorera indongozi Eh, nyazo mhm. atari indongozi usanga eh, ziciye ku ruhande kuko eh, tudaciye ijya n'ino abarundi batari bake baravuga barinubira ukuntu amatora ategurwa mhm. aha mu gihugu cyacu mhm. rero iyo ariko ni nayo nzira uno munsi twokwita ya demokarasi ego cyane niyo nzira ya demokrasi mugabo ni inzira usanga igenda kugenda igenda imeze nk'iyugaye mm. ugasanga nk'ubu ndaguha akarorero nk'uno munsi mm-hmm. jewe naratugerageje kumviriza abanyepolitike benshi tufatiye ku itegeko rizogenga amatora mm-hmm. hagomba ariko arategurwa muri kino gihe ugasanga umugambwe umwe mu gihugu niwo wemera yuko iryo tegeko rimeze neza iyindi mm. abandi bose bazoja muri ayo matora bakavuga yuko iryo tegeko bataryiyumvamwo atari itegeko hmm. eh, rizotuma bagera kure rizotuma abantu bose hmm. abanyamigambwe hmm. bashobora kuraja muri ayo ariko kandi eh, ngerageje kugaruka gatoyi erega amatora ntateguriwe imigambwe oya amatora ateguriwe abarundi nico gituma imigambwe yajamwo n'abigenga bakajya mu matora nico gituma rero iyo abantu bintu bimaze gupfira mu mategeko mhm. ugasanga itegeko rigiye kumera nk'iritegurwa eh, rishira ku ruhande bamwe ahubwo rigatuma hariho uyundi mugwi kubera wakumiriye iyindi muri iryo mhm. tegeko mhm. wowe uzoca uronka ikibanza gikomeye tukiri muri ibyo biragoye yuko dushobora gushikira ku iterambere rirama kuko bamwe bakumigwa ntibajye muri ayo matora naho bayajyamo bakaba badashobora kuyatsinda bituma bamwe babandi wa wakumigwa uza kugwanya umwe uri ku butegetsi mm. ugaca usanga tuguma muri ibyo ntitwigera tujya hehe tucera tujya imbere mm. ni nabyo rero usanga akenshi bituma igihugu kidatera imbere mbega uno munsi turahabye nk'ibihugu twavuga n'ibyo burundu n'igihugu gitonya tubifashe ku buringanire hari ibindi bihugu wanashima n'ahatari byinshi bito kuri ubu burundi mbwo uno birifata biri ko birifata akarorero uburundi bworabirako kugira koko ino mbono mwagarutse ko nayone nk'uko mukuru w'igihugu bivuga tuyishike ko nakahe murakoze cyane ah, izo nguvu zive he ego murakoze cyane akarorero ibihugu bitari bikeyi ku isi uno munsi biko birafatira ko ni igihugu cya singapuru mm. ni igihugu cya singapuru kuko eh, iki gihugu cya singapuru nta bintu eh, bavuga yuko igihugu cya singapuru bwari nk'ubugaragwa mm. nta bintu nta bintu byinshi cyari gifise mm-hmm. mugabo eh, cyashyize imbere ibintu bijyanye cyashyize imbere ikigwanisho cyo cy'intwari ibereye mm-hmm. muri singapuru batsimbataje intwari ibereye ibihugu byinshi byateye imbere ku mugabane w'isi mm-hmm. ni ibihugu byashyize imbere eh, ibijyanye eh, n'intwaro ibereye rero igihugu cyacu cy'uburundi nicafata nkama kuko dufise byinshi uburundi burafise byinshi mm. mugabo bitunganijwe nabi mm. nta nendevre irahari nendevre ibyo gukora birahari mm. mugabo harabuze intunganyo nziza eh, yo gutunganya ubwo butunzi eh, bwacu mm-hmm. eh, nko kuri ibi by'intunga bijyanye n'intwaro ibereye uno musi yumvire uno munsi uburundi guhera ku bategetsi mhm. ntibubahiriza amategeko twe dusanzwe dufise nabo nyene mhm. barahiriye ko fata nk'ibyitwa shingiro mhm. sinzi ko ni naba nihenze murantunga mu ngingo yaryo ya mirongo icyenda na gatandatu itegeka ko abatware bose eh, abatware abaje inzego zo hejuru aha twavuga nk'umukuru w'igihugu umushyikiranganje wa mbere icegera ciwe binjira ibyo umuntu atunze nakaba twasanze arakabanga mhm. urumva yuko biri muri byiza shingiro iyo ngingo ntiyavuyemo mugabo ntibariko bariko mm. barayikurikiza ikindi ca akandi karorero kabiri hariho itegeko eh itegeko rihari rivuga yuko abantu bajijwe mu mabanga ya leta batemerewe gukora urudandazwa mm. iyo ngingo gushika uno munsi yarase kubahirizwa rero bavuga ngo kwiyungunganya kwiyungunganya mm. umugabo ngo ntakora akazi kamwe oyaye mw'icyo gihe ugomba kwiyungunganya hamwe ubu ubona yuko kwiyungunganya ari byo biguteza imbere gusumba kujya kugezwa amabanga y'Igihugu mhm. uca uhitamo kwiyungunganya ntuje mu mabanga y'igihugu ushobora kuva ku kazi ku mugoroba mu bwoko ufite akabotike ugacuruza ako n'akararo gasanzwe canke n'abandi bantu bahambaye nico gituma ibwirizwa nimba ari ryategeko irya ngingo ihari nuko hari ibyo igomba gukingira igihugu mhm. rero ingaruka z'ibyo ingaruka z'ibyo ni nyinshi ni ibi muri mhm. ko murabona yuko tubura amadovize yo kugenda kurangura igitoro mhm. ugasanga akagwi abantu niko karonka amadovize uno munsi eh, kubera ibyo uko gusamara uko kudakurikiza amategeko uno munsi ntitugira reserve z'ukwezi nimuri buri reserve z'ukwezi hmm? intega bizoza y'ukwezi mu mafaranga y'agaciro ni inkwikizi naho ubona ntitushobora kuronka igitoro ntituronka imiti ntituronka ibinyobwa bya braludi n'ibindi byose bisaba yuko ibyo byose twe dukenera turondera hanze turangura tugura mu mafaranga y'agaciro eh. uno munsi imyaka mirongo itandatu n'ibiri irahetse tuko tugaruka cyane cyane kuri kwikukira mu butunzi uruhara kugwaruka n'uruha eh, murakoze cyane mhm. kugira duce twogurura imirongo abo hanze nabo ba telefone murakoze cyane uruhara rw'ugwaruka eh, ni runini mhm. ni runini ubwa mbere ariko ugwaruka Eh, nubwo ari runini rugomba guhabwa ikibanza mhm. kugira ngo rwerekane ibyo rushoboye jewe eh, ndi mu bantu sishaje cyane si si imyaka myinshi mhm. igihe cyose iyo numvise leta ivuze ngo ngo ugwaruka ni mwirangure nimurondere imigambi bateze imbere kuko uno munsi nta kazi gahari ntaniyumvira none leta nayo yakoze iki kuko hari ibihugu byinshi iyo bigomba guteza imbere imigambi y'ugwaruka mm. baragerageza kugabanya ikori riri ku bushyirahamwe buto buto eh, ku mashyirahamwe mato mato y'ugwaruka ntako n'akarorero leta ishobora gukora kugira ngo iyi byereke ugwaruka yuko eh, yagize ya yagize ikintu ikora kiboneka nivyo yarashizeho eh, bije nk'ikigega mm. cyo za paeje ni mm. iki mugabo n'amafaranga asubizwa amafaranga asubizwa ariko iyo eh, ni intuze ni iterambere nibyo eh, eh, guverinoma yagize fo mugabo ntigerageze igabanye yereke urwaruka yuko irushigikiye igabanye mm. ikori gato n'ibindi ariko aho rero turabona cyane cyane twarabonye rwose urwaruka ahubwo ruca ruba rujya mu migambwe cyane cyane rukajya muri politiki gusumba ibyo kwiteza imbere aho rero umuntu aca yicara arindiriye yuko aronka cya kibanza ahamagagwa ahamagarwa n'aha ubwo iyo si intumbero ishobora kwica no guharuka murakoze kubera iki urwaruka rujya mu migambwe eh, ndabye eh, umushahara mhm. ndabye umushahara umukozi wa leta ahembwa mm. nkaraba n'amafaranga Eh, uwikorera utwiwe mu gihe akoze neza mu gihe mu gihe icyo bitwita mu rurimi rw'ifaransa kirima des affaires imeze neza mm. yinjiza abantu benshi bo kwijukira kuja gukora ivyabo mu mm. gihe eh, mu gihe kirima des affaires imeze neza niho hava ubwo bwoba none kugwaruka ubwoba ubwugwaruka ubwa mbere ruhejeje amashuri mm-hmm. nta kintu na kimwe rufise cyo guherako mm. kugira ngo umutahe w'ibanze mm. kugira ngo rutarugiye ukuvuga ngo uno munsi dufise yuko eh, abantu bafise umuntu aza guheza ishuri avuga ndajya hehe mm. aheza kaminuza avuga ngo njya hehe abaheza ekore segonderi avuga ngo ndajya hehe nicyo gituma usanga hariho abacamukwega abanyepolitike ati ngo uyugiyemo umugambwe ucuronka akazi kandi akanabibona ndaguha akaro gatoya Eh, rimwe rimwe birababaza iyo hageze eh, guha akazi abarimu mm. bashyizeho yuko kugira ngo uje muyihiganwa ugomba eh, hariho amanota bagutekaniriza iyo wakoze bakatariya ntiwemererwa kujamwo hmm. nicyo gituma rero ako n'akariro gatoyi ubona gasa n'agakumira hanyuma hamwe twaba dufite dipu eh, cumi ku ijana mhm. by'abarongoye eh, amashuri by'abarongoye mhm. amashuri eh, benshi usanga Eh, mirongo icyenda ku ijana usanga bava mu mugambwe uri ku butegetsi icyo gituma eh, hanyuma urumva eh, mureba urugwaro kuhejeje bashobora ati erbwiye hajya wogenda ugako ucuronka kazi kandi mm. ucunaronka na wa wamutaye wibanze none umuntu atagiye caherako umubwira ko kugira azotera imbere bigenda gute nico gituma no munsi tandatu na kurindwi na gatandatu ubusa mirongo na gatatu amajeri icana mirongo na gatatu nizo nimero mushobora kudutora ko mbere izo za mobile murashobora kudutora no kuri WhatsApp, koru kugira namwe mugire icyo mushikirije ari intererano kugira dusangire karadiridimba uno munsi kuri ino nturire yacu nuko rero mu buhinga bw'ibyuma batumirire mu mate hama duce dutangura kwakira amatelefone uburundi abanyu bazobuyobora murahereje gushinga ingingo ishorera uburundi ibuteza imbere ibyo byose mwabigiranye ubwitonzi amahoro n'iteka ryinshi iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo uwutsinda n'utsindwa ariko rero muri iryo tora uno muririmbyi ati nimuze dufatane mu nda hama ingwano twigiriye indahiro kugira twubake kino gihugu cacu gutyo amakungu tuyabera akarorero reka nakire uri ku murongo n'amahoro ndabaramukije amahoro y'imana kuri radiyo isanganiro mm, sangwa ikaze muri karadiridimba murakoze mu mazina nitwa david nkabamamagaye mpengamiye ihotewa muri canada nagira ndabasabe mu ndamukirize ubutumire alexi ego mwaramutse mhm. yambu neza yambu yego david tuga ku ijambo ndashimye rero intumbero mwahaye ikiganiro murakoze cyane gusa umwanya ntuza kuba ukwiye kugira ngo ino ngingo tubice hirya no hino kubera ni inkingo ishobora kudusigira ibintu byinshi bikomeye mm, reka duce ku masonga bishobora kudufasha nk'abarundi kugira ngo twikebuke cyane twisuzume kugira ngo tubandanye neza mm. ibikorwa by'iterambere ry'igihugu turimo mm-hmm. iyi ngingo rero nza kuyiraba mu buryo bubiri ndaza kuyiraba ku rwego rw'uburundi mm-hmm. no mhm. ku rwego rwa nk'ibihugu bya afurika muri rusange hanyuma nzi ko ntanga n'uburorero bw'ibintu byabaye mu bihugu bimwe bimwe kugira ngo biduhe umuco w'iki kintu twita kwikukira mu by'ubutunzi mhm. mu bisanzwe mu bisanzwe turafise ukwikukira kwa politiki turafise idarapo ibihugu byose bya afurika kimwe kimwe cyose kirafise idarapo ariko iyo tugiye kuvuga ukwikukira mu by'ubutunzi muri afurika igihugu cyari cyarikukiye mu by'ubutunzi cyari libiya mhm. batarayisambura mm. uno munsi turiko turavugana hari ibihugu bitanguye kwikukira mu by'ubutunzi novuga ati izuba riratanguye kwaka ni mali ni niger na burkina faso mhm. biratanguye kwikukira mu by'ubutunzi ibyo nabyo byaciye mu nzira ndende ntugaruka ko kubwira ngo umwanya ntiwubyemeye ko ntibugaruka mhm. ko turabiye rero nko mu burundi wacu mu by'ukuri n'umutumire yabiciye ku masonga ntiharagera yuko twikukira mu by'ubutunzi haracari urugendo rurerure rwose kwikukira mu by'ubutunzi bisigura yuko twebwe nk'uburundi nk'abarundi bigaba tukigaburira mhm. twifatira ingingo tukagira eshanje n'uwo dushaka n'uwo twifuza atagisure cy'uwo ari we wese mhm. uko niko jewe nita kwikukira mu by'ubutunzi mm, kwigaba tukigaburira rero uno munsi uranunga mm, kwigaba tukigaburira kwigaba ukigaburira yego mm, cyane uno munsi urabye urabye uno munsi usanga mu bisata bitandukanye by'igihugu eh, dufatiye nk'akarorero amasoko n'abanguvu amagara y'abantu n'ibindi n'ibindi usanga ibyo bisata kugira bibeho bizerinze ni ukuvuga hariho amashyirahamwe mpuzamakungu hariho amabanki mpuzamakungu ategerezwa gufasha ategerezwa gufasha kwamafasha kugira ngo abarundi imiti dushikire kugira ngo abarundi eh, turonke amatara turonke n'ibindi n'ibindi vyanga gutekeza no bidondagura byose mhm. ico rero ni cemeza yuko tutarashika ku rwego tuvuga ngo turikuke mu vy'ubutunzi ugaca uraba nk'ibindi bisata bikomakomeye by'ubuzima bw'igihugu dufatire n'akarorero igisata c'ibijanye eh, n'amamine Mm, ubutare igisata kijyanye n'ibintu by'amamini ubutare n'agataka mm. eh, ubutare n'agataka usanga mu bisanzwe ibiva mu mamini bifitiye akamaro kanini abo hanze ibihugu byo hanze gusumba Burundi ugasanga uburundi nta jambo rinini bufise mu bijyanye n'ibyo mu butare n'agataka aho uburorero burahari narumvise yuko mu minsi itari kera cyane byagiye bihinduka cyangwa bishaka kumera nk'ibihinduka ariko bizanana n'inkurikizi zikomeye bifatafatangana n'ibi twagiye tubona mu myaka ya vuba mu bya politiki nicyo bituma nababwiye yuko iyi ntumbe iki kiganiro tukigiye ko cyose tuba kirekire cyose kubera tuva mu butunzi bikadufatafatangana n'ibya politiki ugasanga mm. umutumire mm. umutumire yagarutse aravuga yuko abarundi usanga twarataye umwanya cyane wo gukora akazi kuva mbere eh, itandatu na kabiri hari umwanya munini twataye uno munsi mubona kugira tugarutse uwo mwanya murabye imbono y’u y'uburundi bwifashe urundi buteye imbere kugira ngo ntidufungure amaso kandi barabishobora urebye ziriya ndwara zakurikiranye intwaro z'ikenye intwaro z'ivangura intwaro byandagutaga bijya ntibyari bisida byari ibintu biteguwe kujya nyine kubwira abarundi twame muri zijya nyane ntituzokwitangure ngo tubone yuko dufise ibishobora kuduteza imbere munsi y'ubutaka iyo ratarapaje rero nce ndabifatanya n'imbono aha niho nshaka gutanga akaruhuko keza abantu benshi turakunze kuvuga singapore singapore singapore mugabo singapore kenshi ntitu benshi ntituyibona neza cyane jewe nkurije gutanga akarorero k'igihugu bita emira arabe ini mhm. ni hajya menshi bakunze kwita ngo dubayi mhm. iki gihugu bita dubayi ndaza abarundi benshi uno munsi ndiko ndavuga baramaze kugihonyoza nk'amaguru mm. barakibona ubu ni igihugu cyakira ingenzi nyinshi cyane ku isi iki gihugu hariho umwami umwami yitwa sayidi bini makitumu bini hasheri andi makitumu uyu mwami yarakoze imbono kugira ujya iya dubayi tubona uno munsi yitwe dubayi igerageza uno munsi dubayi nk'uko umutumire yabivuze agifata dubayi ni mu bugaragwa nta na kimwe bafise n'amazi ntake n'umusenyi gusa hmm. nawo nyine uturira izuba gira umusenyi ugaturira umuntu ni ukuvuga rero uno mwami yarageze ahantu bamaze kubona yuko bafise ibintu mu kuzimu ni ukuvuga ibituma yarageze ahantu arasheta igihugu kuri za banki mondiyari ku banyaburaya aravuga ati twebwe turafise rupotansiyeri hajya munsi y'ubutaka ati twebwe rero ni plan d'affaire mhm. jewe mfise kubaka kino gihugu ati bidakunze jewe ndasheta kino gihugu muzoce mutwara n'ibyacu byose ni kuvuga iyo bayita imbono imbono ni gukora ibintu hamwe tugutangara tukavuga ati yewe gaye uyu muntu akoze ibiki mm. yewe gaye uyu ni ukuvuga murangiza mm-hmm, mm-hmm. no kwiheba no mm. gufata mm. murangizaga david eh, ni igiki eh, musaba kumbe numvise yuko namwe ari intererano nta kibazo mubaza nigiki mubona murangiza mu masegonda mirongo itatu nigiki mubona gatoya indangiza ariko sabe yuko ikiganiro tuzokigaruka ko kugira ngo tukiganire ku byinshi mm. ni ukuvuga rero ubu dubaye murayibona mm-hmm. ngaruke no ku ruhande rw'iwacu Burundi mm. i Burundi nivyo leta mvyeyi leta nkozi irikira kora ubishoye izana imigambi mu banyagihugu kugira ngo abanyagihugu abarundi dukure amaboko mu muzu dukore dukore dukore igerageza gutangura gutangura mu kwiratara muri ijya myaka twatanga icyo rero ni ukongera ko nsaba na leta byereka gusa mhm. nuko mu mbono tubwira twubwira imbono zikomeye z'ibihangane ndabona akarusho mhm. urabona kijya kibanza cy'isoko ya uwo mugambi wakorwa n'ibipfundiye twebwe nk'abarundi turafite igihugu tumaze kugira umugambi mwiza mhm. nk'igihugu ntitwobura abawukora hanyuma nk'igihugu tugasinya iyo migambi irakorwa ni nk'uwo bahaye wo kubaka dubayi ni ukuvuga ni nk'imigambi kora imigambi yego hariho akantu umutumire yavuze ngo ibihugu ntibishobora kwikukira ijana ku ijana ako kantu ntitwugahuriza twabe igihugu kirikukira ijana uko kwikukira ijana ijana kw'ijana yagifatanije n'amayishanje hagati y'ibihugu kwikukira ijana kw'ijana ntibisigura yuko igihugu kitabandanya kigira amayishanje n'ibihugu urakoze cyane david umutumira aza kwigaruka ko oh, ari ibyo nafashe david ashikirije kwigaba no kwigaburira arashikiriza cyane cyane ikijyanye n'ubutare n'agataka ubu nako ni ubutare reminire ubutare n'iki kumbure arangirije ko cy'igihugu nk'uko mwari mwabigishikirije kukirije na ku sinzi ko ari cyo mushikiriza kuri david mbere yuko twakirunze ego eh, murakoze cyane eh, eh, jene ugaruka kuri ku bijyanye n'ubutare mm. jene umagaruka ku bijyanye na intwaro ibereye mhm. intwaro ibereye ubutare turabufise mhm. mugabo eh, no nakubwira yuko eh, kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu intwaro ibereye muri ibyo muri ibyo bikorwa byo gucukura ubutare n'ukuntu bugurishwa hakaba eh, novuga yuko no kuba ubwo butare eh, butari hatari novuga ngo bitari iyimbwa ryabwo intunganyo yabwo bitabera ku mugaragaro ibyo mu gihe tutarashikira ku tutaragira umuco wo kugira intwaro ibereye mu bisata byose by'igihugu eh, no gukorera ku mugaragaro eh, nukuri eh, bizodugora kugira ngo dushikire imbono zose twogira mm. ngaha mu gihugu cyacu hanyuma ku bijyanye n'ibi bijyanye no ijana ku ijana jesi navuze mu bindi bisata na cyane cyane mu gisata kijyanye n'ubutunzi Eh, sinzi eh, ariko nabwira yuko iyo dufata nk'akararo gatoya eh, kuko eshanje nayo iri mu iri mu butunzi iri mu bituma ubutunzi bw'igihugu gutera imbere mm. mu gihe iyo wiyugaranye navuze ko aha iwacu mirongo umunani ku dukoresha biva hanze mm. nicyo gituma iyo tubuze amahera y'agaciro duca tugira ikibazo mm. ntibisigura rero yuko ni gake sinibaza yuko hari igihugu mu bijyanye n'ubutunzi tuvuga yuko cihagije ijana ku kuko nabone barafatiranira ibihano nuko nuko barafatiranira ibihano ni nk'uko uriya byibuka yuko Burundi bwafatiwe ibi ibihano sinzi bwugaranywe ambargo mu bihumbi bibiri mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu twagiye muri ambargo twaragize ikibazo kiretse yuko Eh, abahinga batari bake bavuga yuko eh, ubutegetsi bwariho muri icyo gihe eh, bwagwanye ko abenegihugu igihugu nticyapfa eh, ubutunzi bwagiye burasubira inyuma mhm. kuko ingerageje turaba nko muri iyo myaka nkaba nzi yuko ifana yaguzwe dufate mu mwaka mirongo umunani ifana yagurwa mirongo ibiri mirongo ibiri n'atanu uno munsi tworaba ayo ifana yo bigeze ko ubushinwa mu myaka iheze ya kure cyane niyo cyari igihugu cya mbere ku isi gikenye mhm. mugabo kubera ko abategetsi bungurutse mu mitwe burya n'ubutunzi n'ubutunzi nawe turi turavuga tuti ukwikukira nyakuri k'ubutunzi ni mu mutwe yaratumye tutuguruka amaso tukaba tuzirinze turi imbere y'uko dufashwa nciye ntanga n'akarorero nk'ikintu ujya nabonye mu burundi kera nkiri mu burundi ikintu bita indidiri ni ipikipiki cy'igiti abana bakora kera mhm. tugendera ko dushunguruka ahantu nyine nk'umubyeyi ubuhinga twari dusanzwe dufise twukoresha bwararyamitse burahwamikwa gushika uno munsi n'ubutare dufise abenshi iyo baje kenshi iyo baje mu ntuze ingenzi iyo zije kugenderwa si bibi ni byiza mugabo nasanze ingenzi iyo zigenze zozo ziraciye ubwenge wanashaka benshi baratembera mu mashyamba hmm. hari ibiti babura musozera musozera ego nariko ndasozera rero mva nariko ndavuga ni ku cyerekeye iby'ubutunzi mhm. impinga iracyari ndende ku mhm. cyerekeye ukwikukiranya kuri k'ubutunzi tubanze twikukire mu mutwe mhm. tubone yuko dushoboye kuko n'ibyo dufise tubanze turabe umusaruro twabikoresha ejo bundi ngerageje guca ndangiza naguze ivoka yanditse ko madeni burundi mugabo urabye igisata kijejwe ibyerekeye imfungugwa kugira ngo zisohoke nimba mu burundi bayita bbm sinibuka ndibaza ko ari bbm mm. nimba nihenze iyo voka ndishiri ko ritavuye mu burundi tuba ryavuye mu kindi gihugu mm. urabye amaherana ariguze ngaha ego dusigaje iminota ishika kuri itatu urakoze eh, guhinduka eh, guhindura guhinduka mu mitwe mu mitwe y'abarundi na cyane cyane y'indongozi mhm. eh, ni ikintu gikomeye ni bimwe na jewe nari nagarutse ko ubwa tugitangura aho navuga yuko abategetsi eh, n'abarundi batandukanye bavuga yuko eh, ubu dufise inkehwa z'abarundi eh, bakunda igihugu mm. cyabo mugabo twe turabibona mugabo natwe ntiturahinduka ngo tube muri iyo imanje twifuza ko kubonamwo umurundi nicyo gituma uzurabe aheshi kenshi batubwira n'izo yagarutse no ku bintu by'imfashanyo mm, mm, biduhuma amaso uno munsi abarundi kubera ko tutarahinduka utunenge tujyanye n'igiturire ashyire imbere ibijyanye n'intwaro eh, ibereye ibyo oh, Eh, bisaba yuko twese duhinduka uzuraba uzosanga ahubwo kuva ku muto gushika gushika kuva ku muto gushika ku mukuru kandi ivyo twe twiyumvira izo izo mbona tubibemmo bibe ivyo tubamo tureke kuvuga ngo twashaka ko biba gutya abarundi ni mukore gutya or natwebwe turiko turi turigisha abarundi kumera gutyo natwe turi muri kurya bameze mm, mm. turabasoma ariko tubabwira abandi ngo ntimuyibe ntibikunda kandi twe barabira ko eh, rero icyo cyumviro cy'uwo mu cy'uwo munywanyi ni icyumviro cyiza birasa ko mm. twese abarundi muri rusange turangiza eh, mugeni umutekambure n'akamo eh, kugira koko mhm. ntidushire imbere ubumwe dushyire imbere ubumwe turihe guheza nyayo eh, leta niyigire ikintu ikoze kugira ngo yegerane abana bayo akarorero ndakwereke ama ama ama amabohero menshi uno munsi yuzuye abantu ujya n'umutahe igihugu eh, gifise ariko bijya bihumbi by'abarundi biri ko bifungura bitari ko birakora ni leta nifata ingingo zotuma haba icyo bita dezangurujema euh, de prison hmm. hanyuma ishireho ikintu cyotuma cegeranya abarundi tureke kumva uburundi bufise impunzi hanze bajya n'abene n'abantu baciye ubwenge boteza imbere igihugu nifate imigambi ya politiki nyazo zo umugambi nyawo wo kurwanya igiturire no gutsimbataza ibintu bijyanye n'intwaro ibereye gutyo iyindi migambi yose izo izoza eh, izoza ikurikira kandi eh, uburundi buzoca gutera imbere byihuse hmm. reka ngire ko ndagushimira wakoze cyane alexine mubona kwitaba ikiganiro cyacu mwakoze namwe kudutumira kandi urikomeye amayitabye akamwe mukanya murakoze cyane yakoze Alphonse kubw'Imana yari mu buhinga bw'ivyuma yakoze David ku nterano yiwe yari muri Canada Ottawa yakoze Kingsley nawe nari Athene mu Bugiriki reka rero nanje ndabashimire ndabifuriza kubandanya muroranirwa n'ibiganiro bikurikira kuri mikro ya Remedaniyo nkuru naho ubutaha